yo soy el TH, para que vos te agaches. Ale produciendo y la guacha está moviendo. Los dueños del chiche. Nena en la discoteca che. Mueve los cachetes orándote que tenés. La nota somos nosotros y todavía no coticé. Estamos en busca de los azules que nos llegan por cd. Uno, dos, dos, uno, dos, tres probando. Se vino el veranito y los culos me están llamando. compañero en serio, ¿de qué mierda están hablando? Si ustedes están bajando y nosotros estamos sonando. Van a decir y las putas me encantan. Entran para el beat, las guarachitas les encantan. Si llegamos nosotros, las guachas se les espantan. Andamos con dos diablonas, están pidiendo por santa. Pa, tu culo tengo este por sata. Esos cachetones me matan. Brrr. Pa, tu culo tengo este por sata. Esos cachetones me matan. En mi bollo blin en tu boca chupetín. Yo no soy maluma, pero cuatro baby me lo están pidiendo sin. Le dejo los cachetes colorados chapulín. En febrero quieren chiche, no quieren San Valentín banca, dale, ahora sí, vamos a mandarle perreo. Nen, nen, nen, nena meneando en la discoteca, che. Mueve los cachetes, orando de que tenés. La nota somos nosotros y todavía no cotice. Estamos en busca de los azules que nos llegan por Fede. Cocota, tu novio no importa. Sácate de tu sí y pa'l piso tú una gota. Tuya mal educada, vos estás repotra. Como yo no gané el kini, me gané la yo no me desespero. Con, cinco pulitos arriba de mi pelotero. Llamé lo que guacho hasta cuando estaban cero. Que no te da cabida, acá no pones peros. Ando tranquilo, yo no me desespero. Con, cinco pulitos arriba de mi pelotero. Llamé lo que guacho hasta cuando estaban cero. Que no te da cabida, acá no pones peros. nena meneando en la discoteca, che. Mueve los cachetes, orando de que tenés la somos nosotros y todavía no coticé. Estamos en busca de los azules que nos llegan por Fede. Llena meneando, eso, eso, eso cachete. Llena meneando, eso, eso, eso cachete. Llena meneando, eso, eso, eso cachete. Llena meneando en la discoteca, che. Mami, yo soy el TH, para qué vos te agaches. Ale produciendo y la guacha está moviendo. Los dueños de chiche. Brr.